Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 29-ն է, տարվա 363-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1845 թվականի հենց այսօրը Տեխասը դարձավ Միացյալ Նահանգների 28-րդ նահանգը։ 1846 թվականին ռուս աստղագետ Վասիլի Ստրուվեի նախաձեռնությամբ նոր հայտնաբերած մոլորակը կոչվեց Նեպտուն։ 1860 թվականին ջուրի չեցվեց Միացյալ Թագավորության HMS Warrior աշխարհում առաջին ամբողջությամբ երկաթե զրահանավը։ 1911 թվականի այս օրը Մոնղոլիան անկախացավ Ցին դինաստիայից։ 1917 թվականին Ռուսաստանում իշխանության գլուխ անցած խորհրդային կառավարությունը ընդունեց դեկրետ Թուրքայաստանի մասին փաստաթուղթը, որը ճանաչում էր հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ 1922 թվականի հենց այսօրը կնքվեց Խորհրդային Միության կազմավորման մասին պայմանագիրը։ 1989 թվականի այսօրը չեխ գրող Վացլավ Հավելա դարձավ Չեխոսլովակիայի վերջին նախագահը։ Այսօրը ծնվել են 1709 թվականին Ռոմանովների արքայատոհմից Ռուսաստանի կայսրուհի Ելիզավետա Պետրովնան, 1884 թվականին հայ նկարիչ Խորթայն Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Սեդրակ Արաքելյանը 1898 թվականի մեքսիկական մոնումենտալ գեղանկարչության դպրոցի հիմնադիրներից նկարիչ Սիկերոսը 1910 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ գրականագետ Արամ Ինջիկյանը 1919 թվականին հայ արձակագիր եւ բանաստեղծ Հովանես Ղուկասյանը 1929 թվականին գերմանացի ֆիզիկոս Յուրգեն Էյլերսը 1939 հայ թարգմանչուհի Սոֆի Ավակյանը 1938 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի դերասան, ճանաչված դերասանուհի Անջելինա Ջոլիի հայրը Ջոն Վոյթը։ 1974 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի մեկ այլ կինոդերասան Մեքեյ Ֆայֆերը։ Այսօր դեկտեմբերի 29-ն է։ Տարվա ավարտի մնաց 2 օր։